Magsama-sama tayong pagdiwang natin ang katapatan, kadakilaan ng ating Panginoon. Kung meron po tayong Biblia, buksan po natin sa John 21. Pag-aralan po natin yung pag-uusap ni Jesus at ng kanyang disciple na si Peter bago siya bumalik sa langit. Ito po yung after resurrection. John chapter 21, 15 up to 19. Tayo pong lahat ay tumayo. Magbigay galang sa salita ng Diyos. And follow me with your eyes. I will read John 21, 15 up to 19. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, You know that I love you. And he said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. And he said to him, Tend my sheep. And he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Verse 19. This is spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, Follow me. Tayo po'y manalangin. Lubos, Panginoon, ang aming pasalamat sa inyo. At dapat lang kayong purihin, walatiin, sambahin sa aming pagtitipon. Pagkat kayong dahilan kung bakit kami narito. Kayong nagligtas sa amin kayo nagbago ng buhay namin. Kayo nagbigay ng eternal life, kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tunay nga isang kagalakan ang mapabilang sa inyong pamilya. At ngayon po, nagdiriwang kami ng iyong katapatan. Binabalik po namin lahat ng papuri sa inyo, lahat ng kalawalatian. Kayo ang aming lakas, kayong aming karunungan, kayong aming Panginoon, kayong aming tagapagligtas, kayong aming buhay na Diyos na dapat sambahin, luwalatiin, sa aming pag-aaral, Panginoon, ay gabayan po kami ng iyong banal spirito. Siya pong manguna. Siya pong mangusap sa amin. Pag-usapan namin ang pag-uusap ni Jesus at ni Peter. Para namin maipakita yung our utmost for your highest. Kayo, Panginoon, na malwalhati sa aming pag-aaral. At samahan niyo rin mga churches, mga Christian churches na sumasamba sa inyo. Samahan niyo rin ang Panginoon, ang kalang mga speakers. Muli, maraming pong salamat. Salamat sa mga awit namin narinig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Kahit pinagagalak, ganito pong isang taon ng Hope Baptist Church, at nalala ko po at nabanggit kanina sa ating church history, yun po ay hindi po July, June. Middle ng June at ah, tinawag po ako ng church, ng Hope Baptist Church. At dinala tayo ng Panginoon dito. Kaya July, yun ang first time na mag-join ng anniversary ng church. At ang tema po natin yon ay God will make a way kasikatan pa ng kanta noon ni Don Moen. At ang ating naging speaker po ay ang president ng BBSNI, dati Vice President, Sir Pulyado. At isang kagalakan sa akin ang manatili sa Home Baptist Church. Isang biyaya, isang awa mula sa Panginoon ang manatili sa kanyang gawain. Kaya habang tumatagal na naglilingkod sa kanya, makikita natin na lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng nangyayari ngayon sa Hope Baptist Church, hindi mula sa atin, kundi mula sa Panginoon. For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating building, ang ating pamilya, kahit yung ating ministry, na meron tayo ay galing pa rin sa Kanya. Ngayon po, ang tema po ng church ay may utmost for His highest. My very best for His glory. For my King, for my God. Pag-usapan po natin to, katulad ng pinabinasa natin kanina sa isang passage, at nais ko pong basahin sa inyo yung pinagmula ng salitang ito itong quotation na ito. Ito galing kay Oswald Chamber. At meron siyang quotation na halos ito yung kanyang summary ng kanyang devotional book, May Atmos for Isaiah. Sabi niya, worship is giving God the best that He has given you. Be careful what you do with the best you have Whenever you get a blessing from God, give it back to Him as a love gift. Take time to meditate before God and offer the blessing back to Him in a de deliberate act of worship. If you hold a thing for yourself, it will turn into spiritual dry rot. As the manna did when it was hoarded, God will never let you hold the spiritual thing for yourself. It has to be given back to Him that He may make it a blessing to others. Yan po galing sa kanya aklat na may utmost for His highest, si Oswald Chambers. Sa kanya po natin kinuha yung ating tema. Tandaan po natin, lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Tayo po'y katiwala ng Diyos. At umaasa ang Panginoon lahat ng binigay sa atin ay gagamitin natin sa kanyang kapurihan. Pero pag yan ay ginamit natin sa ating kapurihan, sa ating sarili, huwag natin sisihin ang Panginoon kung tayo po'y hatulan niya, kung tayo kanyang i-discipline. Pero siya'y natutuwa sa mga tao, lalo sa kanyang mga anak, na pinagtitiwalaan niya ng mga spiritual gifts, ng mga talents, at binabalik sa kanya. Para lang sa kanyang kapurihan. Katulad ng ating verse sa harapan, sa harapan ko at sa likod ninyo. For from Him and through Him and to Him are all things to whom be glory forever. Amen. Maganda po yung tema natin. Ito yung ating haharapin sa panibagong taon. My utmost for His highest. Ngayon po yung mga application na papansin nyo, na-update sila. Ini-improve nila yung kanilang application. Kung kayo marunong mahilig gumamit sa Android, di ba, mga applications yan, na-update para lalo siyang magamit, para, siya, para lalong maging maganda yung kanilang uh, ah, servisyo sa atin. Naway, tayo po'y application na lang. Para lalo, lagi tayong na-update, para yung ating paglilingkod sa Panginoon ay maging maganda, maging katanggap-tanggap, at hindi kahiyahiya. Yan po ang ating tatalakayin. Paano, paano natin may bibigay yung ating very best to our God? Tandaan po natin, all of us are not worthy to serve Him, to worship Him. But because of Jesus, because of Him, tayo po'y nagkaroon ng karapatan tambayin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo po yung nagkaroon ng karapatan to serve the God of heaven, the Lord of lords, the King of kings, our Savior, our loving Savior. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya natin ibigay yung ating best because we have Jesus, because we have the Holy Spirit. Pero yung mga tao na wala pang Panginoon sa kailang buhay, kahit anong successful o tagumpay na meron sila sa mundong ito, sarap harapan ng Panginoon ay baliwala. Katulad ng nabasa ko minsan tungkol sa mag-asawa, sabi niya, ang tagumpay na mag-asawa ay hindi nakikita. Tagumpay sa harapan ng Diyos, ha? Ah. Maaari sa ng tao tagumpay. Hindi yan nakikita na, natapos, na, na ipatapos mo yung mga anak mo. Naging maganda yung kanilang buhay sa mundong ito. Napag-aral ko sila sabi niya, ang tagumpay na mag-asawa, pag nakikita sa kanilang buhay yung nais ng Diyos, na yung asawa patuloy na nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki at yung lalaki naman ay patuloy na minamahal niya ang kanyang asawang babae. At ganyan din yung mga anak, ang tagumpay nila sa harapan ng Diyos, hindi makatapos ng pag-aaral yan ay tagumpay sa mundong ito. Pero sa harapan ng Diyos, yung tagumpay mo ay kung patuloy kang sumusunod sa Kanya at sumusunod sa iyong magulang. Yan pala yung tagumpay sa harapan ng Diyos. Yan yung utmost na pwede nating ibigay. Yan yung pag-aaralan natin. Balikan po natin ang John 21, 26. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, Do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Tend my sheep. Ano kaya yung isasagot natin sa Panginoon kung tayo po ang kausap? Do you love me? Kung sasabihin sa atin ni Jesus. Si Peter sinabi, Yes, Lord. You know that I love you. Ito po ay after resurrection, na kung saan si, si Peter at ang kanyang mga kasamahan na ilang disciples, bumalik sila sa kanilang trabaho bilang fishermen. At wala silang mahuli, diwali ng Panginoon, ihagis mo dyan ang lambat at marami silang nakuha. Then pagkatapos yun, pinagluto sila ng Panginoon, nagkaroon silang breakfast. Ibig sabihin, maaga pa lang sila namimingwit ng mga isda. At nung siya'y kasama na ng Jesus yung mga disciples, kinausap niya yung, yung leader ng mga apostles, si Peter. Heart to heart talk, face to face. At tinanong siya, do you love me? Kung ito kaya itatanong sa atin ng Panginoon sa araw nito, do you love me? Paano natin may papakita ang ating pag-ibig sa Panginoon? Bilang Krisyano, bilang tao, Tandaan po natin, we are commanded by God to love the Lord our God with all our hearts, with all our, with all our souls, with all our minds, with all our strength. We are commanded by God to love Him. Yan yung pinaka-highest gift na may bibigay natin sa Panginoon na mahalin din siya pagkat siya yung unang nagmahal sa atin. Pero bilang makasalanan, we cannot love God. God is good, but we are not. But because of Jesus, nung tayo maligtas, we can love Him. Katulad ni Peter, he can love the Lord Jesus Christ. Pag-aralan po natin, as a minister, Katulad ni Peter, isang minister. Katulad ko, isang minister. Lahat po tayo ay ministers ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, dinagdagan tayo ng mga manggagawa ng Diyos. Last two years, dinagdagan tayo ni Pastor Tom. Last year, Pastor Ryan. This year ay Pastor John. Kita niyo mga pangalan, gaganda, no? Oh. Mga, mga mga bata pa yan. Wala pang 30 yan. Yung dalawa, hindi na available. Yung choir conductor namin, available pa. Kaya ibibenta ko sila sa siya sa inyo. Pastor John, Jasper John Lamses. As a minister, unahin natin yung mga manggagawa ng Diyos. Unahin ko sarili ko. Ano yung tungkulin ng mga manggagawa ng Diyos. Ang tungkulin ng mga manggagawa ng Diyos, ang kanilang atmos, yung kanilang best na may bibigay sa, sa ating Diyos ay to love Him. To love Him. Yan yung bu unang bunga ng Espiritu, love. Di ba? Inuulit-ulit ng Panginoon love. Lalo sa 1 John, na kung saan ay una tayong minahal ng Diyos. We love Him because God first loved us. Una-una, paano ko may papakita bilang minister ang aking pagmamahal sa Diyos? Paulit-ulit na binanggit ni Jesus, Do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Tend my love. Take care of my sheep. Ibig sabihin, feeding, by feeding, may papakita ko ang pagmamahal mo sa akin, Diyos sa magitan ng pagpapakain ng salita ng Diyos sa kanyang mga tupa. Tandaan po natin, puso ng Diyos. Ang kanyang mga tupa ay lumago sa kanyang salita. Education. Yan ang priority ng ating gobyerno. Yan din ang priority ng Panginoon. Education. To educate the people of God. Lalo na ngayon sa panahon natin, marami nang naglalabasan na maling mensahe ng Diyos. Ngayon po, uso yung mga fake news, di ba? Uso na rin po mga fake messages from God. Uso na rin po yung mga mga teachings, fake teachings na dinadala ng mga workers ngayon na kung saan ay wala na sa salita ng Diyos. Kung mahal ng mga workers ang mga tupa ng Diyos, kailangan pakainin sila ng malinis. Pakainin sila ng isang mga malusog na pagkain. At ang malusog na pagkain, may papakain ng mga preachers, ng mga pastors, ng mga ministers, sa kalang mga members. The Bible, the Word of God. Yan ang letter P ng WHO. We preach the Word of God. At yan ang command ng Diyos kay Paul at binigay kay Timothy preach the word in season and out of season. Bakit kailangan mong pakainin ng tama? Ang mga anak ng Diyos, pagka tinawag silang the saints, sons, slaves, students, soldiers, stewards of God, hindi ko dapat sila dayain. Hindi ko dapat sila lasunin pagka sila yung mga anak ng Diyos. Pananagutan ko yan sa ating Ama, sa ating Diyos, pag tinuruan ko ng mali ang kanyang mga anak, mananagot ako sa kanya. Pagkat ang mga pinapakain ko'y kanyang mga anak, at ako'y katiwala lamang, sila rin ay katiwala rin ng Diyos. Yan ang isang paraan para may bigay natin yung utmost for His highest. Feeding the lambs of God, the children of God. Sabi dito, balikan natin yung ating binasa. Sabi ni Jesus Christ kay Simon Peter, Simon, son of jo- jo- John. Diba? Jonah, ito John. Do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Paano may papakita ni Peter bilang minister, bilang apostle, bilang disciple, ang kanyang pagmamahal kay Jesus? Sabi ni Jesus, Feed my lambs. Alam naman natin na tinitugon dito spiritual food. Peter, mahal mo ba ako? May papakita mo yung pagmamahal mo sa akin. Pakainin mo ng salita ng Diyos ang aking mga tupa. Huwag mo silang bulahin, huwag mo silang dayain, huwag mong baguhin yung salita ng Diyos. Pakainin mo sila ng katotohanan. The truth will set them free from errors, from wrong practices, from wrong doctrines, from wrong churches, from wrong religion. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi lang sinasabi ng pastor na mahal niya si Jesus. May papakita niya kanyang pagmamahal kay Jesus by feeding his flock with the truth, with the word of God. Then, feed my love. So, inulit-ulit ni Jesus. He said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord. You know that I love you. Yan ang kagandahan yan, hindi natin mabubola si Jesus. Hindi natin madadaya si Jesus. Pwede tayo naglilingkod sa Panginoon, pwede tayo nagtuturo, pero hindi natin, pwede natin mat, mat, maturuan sila ng mali, pero hindi natin madadaya si Jesus. Sabi ni Philip, you know, you know that I love you. Alam mo, Nababasa mo yung puso ko, nababasa mo yung sipan ko. Alam mo, mahal kita. Hindi niya madaya si Jesus. Pero sinabi lang sa kanya ni Jesus Christ, hindi siya sinagot, Do you love me, Peter? Yes, I love you. I love you also, Peter. Hindi. After si Jesus Christ, dun sa doing, sa doing, feed, work for the Lord. Feed my sheep, tend my sheep. Feed my lambs. At in which, sa, sa third time, naiyak na si Peter. Parang walang tiwala ang Panginoon sa akin. Ah. Inulit-ulit yung tanong. Inulit-ulit third time. Naiyak siya dahil alam niya, tatlong beses niyang he, he denied the Lord Jesus Christ thrice. Pero the same pa rin yung sagot ni Peter. Hindi nagbago yung sagot ni Peter pagkat mahal niya si Jesus. Pag tinanong ba tayo ni Jesus, hindi ba magbabago yung ating pag-ibig sa Kanya? Ha? Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Jesus sa atin, sa whole Baptist Church. Nakita niyo naman yung mga pagpapala ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong building. Binigyan tayo ng mga kapatiran na nagmamahal kay Jesus. Binigyan tayo ng mga members na nagkakaisa. Binigyan tayo ng mababait na Deborah, mababait na Layman, mababait na young people, Binigyan tayo ng mga kapatiran. Salamat sa Diyos. Kung ano nakikita natin sa Kanya ngayon dito sa hope, yan po'y lahat ay awa ng Diyos. Because of the Lord's mercies that we are not consumed. His compassions fail not. They are new every morning. Hindi lang every year, kundi every morning. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, narito tayo dahil mahal natin si Jesus. Dahil siya yung unang nagmahal sa atin. At ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoong Yesus. Kami na mga ministers to feed the flock of God. To feed the lambs of God. Tingnan niyo sa 1 Peter 5, 1 to 2. Ito yung simulan ni Peter. At ito naman yung advice niya naman sa mga co-pastors, co-ministers, co-elders. Pagkat alam niya na itong advice na ito ay nagampanan niya na yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ ng kanyang master. So I exhort the elders, the pastors, the bishops, the overseers, among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Ano yung sabi ni Peter sa mga sa mga shepherd, sa mga pastor? Shepherd the flock of God that is among you. Ito po yung pagpapakita ng pagmamahal ng pastor. Binigyan siya ng isang flock, isang church at magpo siya sa church na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Maliban na lang kung hihingan siya ng tulong ng ibang church para matulungan niya. Pero yung puso niya doon sa church na pinagkatiwala sa kanya. Salamat sa Panginoon. Biyaya lang ng Diyos kaya tayo nag-stay sa Home Baptist Church. Salamat. Salamat. At masarap mag-stay sa church. Kayo ba nag-enjoy na nag-stay kayo sa Old Baptist Church? Ha? Parang gusto nang umalis eh. Ha? Ay, wag, wag muna pagkatas ng kainan, alis tayo. Kain muna tayo. Ako po ay natutuwa sa Old Baptist Church. Kasi kung di ako natutuwa sa Old Baptist Church, matagal na po ako wala dito. Pagkat we are commanded by God, shepherd the flock of God that is among you. Pananagutan ko sa Panginoon kung papabayaan ko, pababayaan ko yung kanyang flock na pinagkatiwala sa akin. Kaya patuloy niyo po ko ipag-pray. Dalawa lang naman ang prayer request ko sa inyo eh. Pag-pray niyo na maging tama yung aking pamumuhay at maging tama yung aking pagtuturo, pangangaral. Dalawa lang. Yung mga nakita nyo, humility, purity, unity, integrity, loyalty, at marami pang iba. Mahirap tumayo sa pulpit na may pangdaraya kang ginagawa. Marami nang na-disqualify. Marami nang ayaw umalis sa pulpit kahit na-disqualified. Eh, nakakatakot eh. Si Pablo, pag nabasa yung kanyang aklat eh, sabi niya, wala akong ninakaw sa inyo. Hindi ko kayo dinaya. Ay eh, sabi ni Pablo, wala akong, wala akong tinuro mali sa inyo. Kasi kinukuwersin yung kanyang apostleship eh. Pero pinakita niya, wala naman talaga. Hindi ako nangutang sa inyo. Hindi ko, kung man ako, siguradong babayaran ko. Wala. Mahirap. Kaya nakasalala yung integrity. Pag yan ay nawala na, wala ka na rin sa ministry. At isa sa mga integrity na dapat bantayan ng mga ministers, they're preaching how they feed the flock of God. At ayun sabi ni Peter, Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion o pilitan lang, napipilitan ka lang yan, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Ngayon po ay maraming mga pastors ngayon, ministers, wala nang pagmamahal sa Diyos. Kaya paano po pineperahan yung flock of God? Ginagatasan. Sila yung yumayaman. Materially, <laughs> yung kalang mga membro, hirap na hirap na sa buhay, pinapahirapan. Kaya nga, against tayo sa gas, prosperity gospel. That's not gospel of God. Yung gospel ng Diyos ay gospel of humility. Matututo ka magpakumbaba sa Diyos. At sasabihin mo sa Kanya, Lord, have mercy upon me as a sinner. Yan ang panalangin mo. Tuturuan kang magpakumbaba. At pag naging Kristiyano ka, yan pa rin ang buhay mo, pagpapapak, pagpapakumbaba. Humility pa rin and the rest will follow. Madali na yung purity, unity, integrity, loyalty if you have true humility. Tignan nyo sa 3 and 4. Bakit dapat kong gawin to? Hindi lang to utos ng Diyos, balang araw darating ang Panginoon, mananagot ako sa Kanya. Not dominating o yung pagiging dictator over those in your church, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, kita nyo, you will receive the unfading crown of glory doon sa mga faithful pastors, ministers of God. Pero sa mga unfaithful, they will receive judgment from God. Nakakatakot maglingkod. Kung may mga kilala kayong mga pastors, ipag-pray nyo sila. Kung masalubong mo sila, stop muna. Hinto ka muna, tabi ka muna pag-pray mo. We need your prayers. We need your support. We need your smile. Di ba? Na, hindi nakakataas ng ano yun eh, blood pressure. Pag nakita mo yung mga members mo, nakasmile eh. Dami na, naalala ko tuloy kaibigan ko, nakita kami nung last Monday. <laughs> Sabi niya, Pastor, alam mo ba, Nung unang panahon, ng panahon ng mga apostles, pag pumupunta sila sa langit, kwentong ano lang to, ah, sabi nga, maaari nung pumupunta sila sa langit. Apostle Peter, paano ka namatay? Crucifixion. Apostle Paul, bakit ka to? Paano ka namatay? Beheaded. Ikaw naman, ako po'y tinorture. Ako'y na-persecute, sinunod. Ngayon daw, mga pastors daw, pag namamatay, Ba't ka narito? Ba't ka namatay? Naatake po sa puso. Heart attack. Ba't ka narito? Ba't ka namatay? Hypertension. Ang pangit, no? <laughs> Naway, dalangin ko, hindi ako ganyan na mamatay. Pero may mga kapatiran talaga tayo, ganyan ka lang kamatayan. Pwede may pag-pray. Pwede may request, Lord, huwag naman sana. Hindi yata maganda na kung saan ay namatay ako dahil atake sa puso. At least maganda, namatay ka, nakipaglaban ka sa katotohanan eh. Pinapangaral mo yung katotohanan, pinipersecute ka, tinatanggihan ka. Kaya yun ang ano, no, huwag tayo mamatay sa ganyan. You will receive the unfading crown of For I did not shrink, sabi ni, ni Paul, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care, nakita mo yan, to care for the church of God. This is not my church. This is the church of God. To take care, the church of God. Yes, gumagamit ang Panginoon ng mga mga tao, human instruments, yes. Pero tandaan po natin, still, This is the Church of God. At tungkulin lang natin to take care for the church. To take care for the church of God. Which He obtained with His own blood. Wow. Buhay. Buhay ang pinantubos niya, pinambayad niya. Nakakalungkot. Maraming mga ministers yan, kiniklaim nila. Yan, church na, church ko yan. Yan, yan, pinatag ko yan. Yes, magandang pakinggan. Pero tandaan po natin, pagdating mo sa harapan ng Panginoon, yan po'y awa, yan po'y biyaya. Yan ay pag-aari pa rin ng Panginoon. Nakakalungkot na nag-uusap kami ng kaibigan kong pastor. Hindi ko na yung mention isang grupo. Sabi niya, alam pastor, itong grupo na ito, lahat ng lupa ng mga churches nila, ng mga outreaches nila, nakas, nasa kanyang pangalan. Grabe pala. Lahat ng mga panga, mga titulo ng mga churches na hawak nila nasa pangalan ng kalang leader. Sa tingin ko po, yung po hindi pagmamahal sa Diyos. Yung po'y pangungurakot, paggawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot. Kung kayo po may nakitang church na higit pa sa whole Baptist Church, pinapangaral sa salita ng Diyos doon, mas tinataas Jesus doon, puntahan niyo. Mas maganda yun. Mas maganda yun. Puntahan niyo yung mga churches na kung saan pinapangaral si Jesus, pinapangaral si Jesus ang tinataas. Pero kung wala po, stay here. I will feed you the Word of God. I will feed you using the Word of God stay. Ephesians chapter 4, ang patungkulin ng isang pastor? By feeding the lambs of God, dito ginamit dito ni Peter, ni Paul ay to equip. Alam niyo ba yung mga pastor sa biyaya ng Diyos sa church? Pastor Raya, Pastor Tam, Pastor Jasper, nasa kanila kung gusto nila mag-resign, pero kung hanggang gusto nila dito, stay. Stay. Pero sila ay biyaya ng Diyos sa mga pastor. Nakakalungkot lang yung mga biyaya ng Diyos sa church ay pinapatalsim ng mga members. Pero sabi ng Biblia, He gave. Sino nagbigay ng mga pastor? Si Jesus Christ, He gave. Una, apostles, prophets, evangelists, the shepherds, or pastors and teachers, teaching pastor, teaching shepherd. Ano tungkol nila? To equip. Another term ng feeding, to equip the saints for the work of ministry. Feeding pa rin yan. Equip the people of God. Turuan mo sila, i-disciple mo sila, i-train mo sila, i-restore mo sila kung saan silang dapat na position. Katulad ng, ng contractor natin. Mukhang mababa yung boses mo. Dito ka sa base. Ikaw naman, mataas ang boss mo. Ah, tenor ka dito. Ah. Ikaw, soprano dito, soprano. Alto ka inaari, nire-restore niya, nilalagay niya kung saan position, kung saan sila pwedeng pakinabangan at para maging maganda yung choir. Ganyan ang tungkulin ng mga pastors. Al- alam mo kapatid, hindi ka pa eh. Kamay ka. Pwede ka doon sa pagtanggal ng mga upuan after ng service. Ikaw pa, ma- pwede ka sa station. Ikaw bibig, sa Sunday school ka. Ikaw tenga, diyan ka lang. <laughs> Maging attentive ka. Oo. Ikaw mata. Ikaw, tingnan mo yung mga problema dyan sa Sunday School. Ikaw, tingnan mo yung problema sa young people, sa Deborah. Ikaw yung mata dyan. Yeah. Nire-restore mo sila, nilalagay mo sila sa tamang pwesto. Isang dahilan daw kung bakit madaling manalo sa basketball, magaling yung coach, nilalagay sa tamang pwesto. Yung matangkad, hindi siya guard. Saan nilalagay matangkad? Center ka, tungkulin mo lang, abutin yung bola, taga-rebound. Ikaw, forward ka. Ikaw, guard ka. Alam eh, ikaw, ano ka, water boy. Yan. Tagabigay ka ng tubig, o tagabigay ka naman ng tuwalya sa mga napapawisan na player. Alam nila. Alam nila. Equip the saints for the work of the ministry. Bakit kaya? Bakit? Alam mo, mahirap ang trabaho ng pastor matagal, kahit paano ko natutuwa. Sa 20 years ka pa naman sa Hope Baptist Church, kahit paano nakikita mo yung bunga. Dati mga babies pa yung mga anak ninyo. Ngayon mga binata na, ibang may asawa na. Si Michael mag-aasawa na next year. Oh, good news. Na-renewed ko na yung pwede na ako mag-solemnize ulit ng marriage. Okay? Up to 2019. Kaya mag-apply na po kayo. Hanggang 2019 ang aking or oh, marriage license na tinatawag nila. Okay? Kaya si Michael lang ang hindi na. January ng 2018. Si Ryan, di ko alam eh. Dami yata ito, 2,000, baka 22,000. Ano yung target natin? Until we all attain to the unity of the faith Huwag kang magre-resign. Huwag kang hihinto hanggang hindi mo nakikita yung pagkakaisa nila sa pananampalataya. Huwag kang tumigil sa pagtuturo. Kaya hindi tayo makapag-resign dito eh. Pero malapit nang mag ma-reach natin unity of the faith eh. Baka pwede na, no? Hindi naman. Pero ang panalangin ko mga kapatid, huwag kayong magtataka minsan-minsan ay eh, papunta ako sa ibang church gusto kong i-extend yung ating discipleship sa kanila. Makatulong ba? Kaya may naka-schedule ako sa October 20 sa Las Piñas. Doon po ako nag-intern. At ko, pwede ba kitang tulungan sa discipleship? Willing naman sila. Sunday lang kami available, Pastor. Umaga hanggang hapon, ititrain ko sila. Uh, pag naumpisa na yon quarterly, babalikan mo yun. Babalikan mo yun. Sa, sa first Sunday naman, wala ako dito. Tutulungan ko naman isang isang church mo, agad nag-resign ka lang pastor. Kaya, sige, ako muna speaker nyo sa yung first, sa first Sunday lang. Ewan ko kung uulitin nila. Depende sa message na ibibigay ko. Pag nagustuhan nila, ulitin nila. <laughs> Kaya, ayun po, may salamat. Meron tayong mga workers dito. Sila muna sasalo ng ibang Sunday. At madalas ko sila na ma- maririnig na. Kasama yun sa training. Hindi ko na po pwedeng uh, tanggapin ko na po, tayo po ay nadadagdagan na ng edad. Okay? Nadadagdagan na tayo ng mga brains. Kaya dapat ay mag-train tayo ng mga new breed of pastors. Yan po, to the unity of the faith, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Yan ang target niya, to be like Christ. Christ-like. Hindi siya hihinto dyan. At sabi, sabi ni Pablo sa Colossians, He would we proclaim, warning everyone, teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all His energy that He powerfully, powerfully works within me. Yan ang, yan ang purpose ng pastor. Yan ang goal niya yung kanyang mga members maging katulad ni Kristo. Ito sabi ni John MacArthur. Oh. At ako'y agree dito. Pastors are not called to the culture and were not called to the unconverted. We have been mandated to feed our flocks so they can grow spiritually. We are called to serve the redeemed people of God as an agent of sanctification and protection. The measure of man's of a man's effectiveness in ministry is not the number of people in his congregation every week. It's the Christ likeness of his congregation. I agree. Minsan after tayo sa dami, hindi po masamang dumami. Pero ilan na, ilan na kaya sa members natin kamukha ni Jesus? Tingnan niyo katabi niyo kung kamukha na ni Jesus. O kamukha ni Judas. Wala. <laughs> O, ah, di ba? Tingnan nyo nga. Yan ang target natin. To be like Christ. Yes, marami kang members, pero nag-aaway naman kayo, hindi nakikita yung pagkakaisa, there's something wrong in your leadership. There's something wrong. Pero kung ang goal mo ay gusto mo yung mga members mo to be like Christ, gagawin mo yung best mo, your utmost for His highest, feeding the flock of God feeding the lambs of God, the saints of God. Equip them, train them. Yan po ang tungkulin ko mga kapatid. At hindi po magbabago yan. Kahit maraming nagtitrend ngayon. Sabi lang, uso to, pastor. Uso yung healing, uso yung miracle. Pahala sila. I am commanded to feed the flock of God. To feed the flock of To train God's people. as a minister to love the Lord, paano ko pa mapapakita mga kapatid? Ang aking pagmamahal, ang aking best for His highest. Siyempre, to love the Lord by following the Lamb of God. Yung una, by feeding the lambs of God. Yan may, by following the Lamb of God. Kahit si Jesus Christ, di ba? Yun naman ang ginawa niya. My sheep hear my voice and I know them and they Follow me. They follow me. Sino tong Lamb of God? Our great shepherd, the Savior, the sovereign Lord. Yan ang ating, yan tinatawag na Lamb of God. At sabi dito sa verse 18 to 19, Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you wherever where, where you do, where you do not want to go. This is said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, Follow me. How can I give my best for his highness? How can I give my utmost for him? Follow him. Follow Sabi ni Jesus Christ, so, This is said to by what kind of death he was to glorify God. Paano niya mag-glorify ang Diyos? Sabi niya kay Peter, pinakita yung kanyang kamatayan. Paano nangyari yon? By following the Lord. Alam niyo, yung mga sumusunod kay Jesus, yan yung mga taong binibigay nila yung best nila sa Kanya. They're giving their utmost for His highest by following Jesus. Follow my life, follow my teachings. Ayun po ay nakakaakit sa dami ng mga teachers ngayon. Nakakaakit ang kanilang mga tinuturo. Check natin kung yun ay galing kay Jesus. Sabi ni Jesus Christ, teaching them whatsoever I have commanded you, whatsoever I have commanded you. Ang ituturo natin sa mga tupa ng Panginoon, yung inutos ni Jesus yung kanyang katuruan. Hindi yung katuruan ni Kibuloy, hindi paturuan ni Eli Soriano. Minsan nga ay eh, chinek ni Babes yung nakinig siya kay Soriano, kay Kibuloy. Wala, nagre-react si Babes eh. Kasi alam niya yung katotohanan, alam niya yung Bible. Nakakalungkot. Ikaw at ako, maliligtas tayo sa pamagitan niya. Hindi sa pamagitan ni Jesus. Kailangan tayo maniwala sa Kanya para makapunta tayo sa langit. Kakatakot. Pero sabi ni Jesus Christ, to glorify God is by following His Son, Jesus Christ. Follow me. Yan ay pagpapakita ni Pablo ng kanyang pagmamahal sa Diyos, kay Jesus. Not only by feeding the lambs of God, but by following the Lamb of God, Jesus Christ. Mark 8.34, calling the crowd to him with his disciples, he said to them, If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Paano? Paano tayo makakasagot guys? Humble yourself. Deny yourself. Say no to yourself. Yes to Jesus. Alam niyo, maraming tao ay sumunod kay Jesus kasi meron pa silang reservation. Meron silang hindi pa mag-give up sa kanilang buhay. Sabi ni Jesus Christ, be nothing then follow me. Ay natin i-give up eh. Pinagpapalit natin yung pinagmamalaki natin sa mundo. Lahat ng meron tayo sa mundo, nawawala yan. Mawawala yan. Walang permanent sa mundong ito. Only God. Si Jesus Christ, pag sumunod ka, hindi siya mawawala. Maganda siyang treasure. Alam niyo, salitang atmos ay makikita niyo rin sa mga estudyante at sa mga nag-work, eh, di ba? Paano, saan, paano nag-umpisa yung atmos ng mga bata sa school? Paano? Doon pa lang sa pagising sa umaga. Maagang maaga. Ayaw nilang mali. Pagkat gusto lang bigay yung kanilang bless sa kanilang school, sa kanilang teacher, ayaw lang pagalitan sila ng teacher. Ganyan sa mga company natin, sa pinag-work natin, gigising tayo ng maaga, ibibigay natin yung ating best. What about to God? Kamusta sa ating Diyos? I, hope and pray next year, change your attitude, mga kapatid. Let's change our lives through Him. Huwag natin ipagpalit ang Diyos sa mga bagay sa mundong ito. Always seek Him first. His kingdom and His righteousness. Talo ka kapatid. Ako, subok na yan. Unahin mo ang Diyos, hindi ka mapapaya. Gusto mo pagpapala, kaya ibigay ng Panginoon. In all these things shall be added unto you. Huwag kang matakot. Si Jesus ang nagsabi yan. Ang nais ng Panginoon, unahin mo siya. Give your best to your master. Huwag kang matakot, kapatid. Lalo tayong mga ministers, huwag kayong matakot. Huwag kayong maghanap ng, ng green pasture. Kung ano yung binibigay sa inyo, darating yung time na ibibigay din ng Panginoon sa iyo, yung dapat sa iyo, manatili kang tapat. Alam ko yan. Nung nag-umpisa ako sa Home Baptist Church, 4,000, alam ni Nang Marian. <laughs> alam ni Nang Marian. Pero wala kang maririnig sa akin na umaangal ako sa church. At wala ka rin maririnig sa church na nanghiram ako. Nag-advance ako. Alam niyan. By God's grace, by God's help. Hinayaan ko ang Panginoon. Ituloy yung gawain ng Panginoon. Hayaan ko lang kung anong dumating sa akin. Salamat sa Diyos. Nakakahinga pa rin tayo. Nakakangiti pa rin tayo. Napupuntaan pa rin natin yung napupuntahan ninyo. Pagkat seek His kingdom first and His righteousness deny yourself. Take up his cross daily and follow me. Always follow me. Every day, follow me. Not only Sunday, Monday to Sunday, follow me. Yan ang ibig sabihin dito ng follow me. Kaya alam ni Peter yan eh. Alam ni Peter, pagkat isang araw hindi, niya, hindi siya sumunod kay Jesus, sumunod siya sa crowd. At nung sumunod siya sa crowd, ano ang ginawa ni, ni Peter? He denied the Lord Jesus Christ thrice. Pag ikay pumunta sa crowd, inuna mo yung crowd, yung mga material things sa mundong ito, you will deny the Lord. Pero kung patuloy kang susunod kay Jesus, yan ang pag-ibig mo kay Jesus. Kamusta po yung pag-ibig natin kay Jesus? Our utmost for Isaiah. Acts 4.31, And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the Word of God with boldness. Ang kagandahan sa, sa, sa mga Kristiyano, we have the Holy Spirit. Natuto tayong manalangin, natuto tayong mangaral ng kanyang salita because of the Holy Spirit. We have filled with the Holy Spirit and they continue, continue to speak the Word of God with boldness. Using the Word of God. Matthew 20, 8 verse 20, teaching them to observe all. Mahirap yan ha, tungkulin pala ng mga pastors, ng mga leaders, all that I have commanded you. Nagpapasa ka ng mga librong ganyan, unahin mo muna yung Bible. Hindi mo masama magbasa ng mga Christian books ha. Unahin mo yung Bible. Unahin mo muna bago magbasa ng mga ibang aklat. Yan ang sabi sa, ng teacher namin sa Bible school eh. Marami aklat na maganda sa library. Unahin niyo muna yung Bible. Pagkatapos ng Bible, basahin niyo ulit yung Bible. Pagkatapos, basahin niyo ulit yung Bible. Ulit-ulitin niyo. Pag binasa niyo yung mga Christian books, alam niyo na yung stand niyo. Alam niyo yung tama, alam niyo yung mali. Sabi, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, what a great promise from the Lord Jesus Christ. I am with you always Ayun ang kagandahan, bakit hindi ako takot bilang pastor? Mangaral ng katotohanan. Pagkat sabi ni Jesus Christ, I am with you always. To the end of the age. Tinisintihan mga katurulan na, alam mo nyo, ako po'y nagpapasalamat sa taong ito. Hindi ko siya wino-worship. Isa sa mga hero of faith sa panahon natin ngayon hindi pa kami nakikita nito. I hope. Sana, no? Hindi pa nakakating sa church niya. Pero salamat, may website siya. Doon ako natuto na natuto sa kanyang mga katuruan. At sabi niya, I don't live in this world to give my opinion. I'm here to represent the Word of God. Tama yun. Huwag mo nang baguhin. Sapat na yung Bible. Kaya feed the, feed the flock of God, the lambs of God, by following Jesus Christ using the Word of God. My utmost for His highest. Mabilisan na po tayo dito sa pangatlo. Na pangalawa. Ito naman po sa mga members. As a member, to love. Unang-una, siyempre, as a member ng isang Christian group o isang church o ng Hope Baptist Church, we are here because we love the Lord. Yan ang tungkulin to love the Lord. Sabi dito, tatlong ulit niya sinasabi kay Peter. Sabi ni Peter, I love you, I love you, I love you. You know, Lord, that I love you. Kailan kaya yung huli natin sinabi sa Panginoon, You know, Lord, that I love you. Alam niyo yung Panginoon na mahal ko po kayo. Tatlong process. At sabi niya nga sa, sa verse, sabi niya nga dito eh, You know everything about me, Lord. You know that I love you. Kaya tungkulin ng mga member ng mga tupa ng Panginoon to love the Lord, not to love the world. Okay? Love not the world, sabi ni John, but to love the Lord. Pangalawa, to submit to the Lord. Kung ikaw ay member ng Hope Baptist Church, Your responsibility is to submit to the Lord. He is the head of the church. Not we pastors, but Christ is the head of this church. At tungkulin natin to submit. Ako po'y member din ng church na ito. Tungkulin ko to submit. Sabi, niya, sabi ng, ni Pablo sa Ephesians 5.24, Now as the church, ano tungkulin na? Submit to Christ sa kanyang katuruan, sa kanyang buhay, sa kanyang leadership, submit. Kung may question tayo, read the Bible. Read His Word. Tungkulin yung mga members, chinecheck nyo dapat yung katuruan ng church. Kung ang katuruan ng Home Baptist Church galing kay Jesus, stay. Kung ang katuruan ng Home Baptist Church not from Christ, leave this place. Get another church. Find another church. Pero pag <laughs> ang salita ng Diyos ay pinapangaral dito, I challenge you, stay. Stay. Submit. Submit. So also why should submit everything. Kaya yung pagsubmission natin sa Panginoon, everything. As a member to obey the Lord. Obey the Lord. Sabi ni Jesus Christ sa mga tupa niya, di ba? My sheep hear my voice and I know them and they Follow me. If you love me, keep my commandments. You will abide in my love. Pag sinabi mo, mahal mo si Jesus, you are willing to obey Him. Hindi kinakanta yung, I love you, Lord. Ginagawa yan. If you keep my commandments, you will abide in my love. You will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Siya yung nag-set ng example, si Jesus Christ. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because I it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Ang kagandahan, alam niyo mga kapatid, bilang Krisyano, alam niyo marami mga unbelievers, pilit nilang sinusunod yung kautusan ng Diyos at nahihirapan sila. Kaya nangyayari ay, instead na mag-produce yung humility sa puso nila, hypocrisy. Pinipilit nilang gawin yung mga bagay yun to get heaven, to enter to heaven. Pero tandaan po natin, alam ni Jesus, mahirap sumunod sa Kanya. Lalo ng mga katotohanan. Mahirap tanggapin yung nakalagay sa Bible. Anong ginawa ni Jesus Christ? And I will ask the Father, He will give you another helper. The Holy Spirit will help us to obey our Master. Kaya we can give our best to Him through, through the help of the Holy Spirit. And we are commanded, be filled with the Holy Spirit. Yan yung pinag-aaralan natin sa Ephesians, di ba? Hindi natin kaya mga kapatid, ibigay yung best natin sa Panginoon. But because of the Holy Spirit, we can see with right motive. We can preach, we can teach, we can work for His glory because of the Holy Spirit. Pasalamat tayo sa Holy Spirit, yung third person of the Trinity. Yan yung binigay ng Panginoon sa atin para hindi tayo mahirapang sundin si Jesus. Mahalin si Jesus. Di ba natutuwa? Meron tayong Holy Spirit? Maliba lang kung hindi tayo Kristiyano, wala kang Holy Spirit. Pero pag Kristiyano ka, meron kang Holy Spirit. You can obey your master. Hindi ka mahirapan to give your best for His highest. Napakasarap umawit if you are filled with the Holy Spirit. Napakasarap mangaral ang salita ng Diyos if you are filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit, you are guided. You are led by the Holy Spirit. Inside the church, yung obedience natin inside the church. Para natin may papakita yung ating pagmamahal sa loob ng church. Yung ating pagsunod. Ang tungkulin ng mga leaders to equip the saints. Who are the saints? Believers. You and I. The saints. We will train you. For what? For the work of ministry. Lahat po tayo ministers. Kaya pag tinanong yung Hope Baptist Church, ilan ang, ilan ang ministers nyo sa Hope Baptist Church? Huwag yung sabihin apat. Lahat po ng members ay ministers. Lahat po tayo dapat maglingkod. Ang pagkakaiba lang natin sa inyo, pagkakaiba ko lang sa inyo, tuwing linggo, kami po nasa pulpit at kayo sa buwan. Di ba? Ginagampan na lang namin yung aming tungkulin. Pero kung ako hindi preacher, katulad yun rin po ako, hearer. Walang pagkakaibang pastor at members. Lahat po tayo naligtas sa biyaya ng Panginoon. Ang pagkakaiba lang yung position na binigay sa atin. Pero we are all the same in the eyes of God. Inside the church, do the work of the ministry. Equip the saints for the work of ministry. Bawal po ang tamad bilang member ng church. Yun ang blessing eh. Kaya mahirap mag-resign sa Hope Baptist Church. Alam na ng mga members yung kanilang tungkulin. Alam na mga leaders ng Deborah, ng laymen, ng young people, kung anong gagawin pag anniversary. Hindi ka ba matutuwa yung bilang leader? Tapos <laughs> saan ay naroon lang yung panalangin mo, silip-silipin sila. Lahat eh. Kahit hindi mo utusan eh. May nag-aayos ng, ng upuan, ng electric pa, ng speaker, makikita mo yung kapatiran. Kusang loob eh. Di ba? Kaya masarap. Si Pastor Ryan, si Pastor Jasper, stay. Kapaganda ng Hope Baptist Church. Pag kayo umalis sa Hope Baptist Church, ay kasalanan nyo. Naghanap kayo ng martilyong pupukpok sa ulo nyo. Dito, wala yung martilyong pupukpok sa inyo. Mamahalin kayo ng mga members. Amen? Amen. Ah, you know? Kailangan sumagot pa ako ng amen. Ganyang kabait ang Diyos. At may ano nga, may, yung mga pastors natin dito, may dagdag na ano yan, taba ng lechon, pati balat. Pampabata. <laughs> Kaya salamat sa Panginoon. Tapos outside the church, tignan niyo po, nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, ito tungkulin natin, outside the church, tungkulin pa rin natin sumunod. Bond servants, employees, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ. Sumusunod, sinusunod mo sila dahil kay Kristo. Sinusunod mo si Kristo. Not by way of eye service as people pleasers, but as man servants of Christ doing the will of God from the heart. Hindi lang sa church na binibigyan natin yung best natin sa church, kundi sa labas din ng church, we are doing our best. Hindi para sa kanila, but for our Master, the Lord Jesus Christ. Inside and outside the church church. Ano man yung business na pinasok mo, basta outside the church, do your best for Christ. Kung nag-estudyante ka, worker ka, employee ka, ito yung magandang talata. Tatalakayin natin to sa second Sunday ng August. As a member, proclaim the wonderful acts of the Lord. Sabi sa First Peter, ayon din kay Peter. Ito si Peter, ang writer. But you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Anong tungkulin natin? As a member, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. His marvelous acts, yan ang ibig sabihin ng excellencies dyan. Heroic deeds. Ipagmalaki natin yung ginagawa ng Diyos. Huwag natin siyang ikahiya. Ikwento natin sa mga bata na meron tayong makapangyarihan Diyos na kayang hatiin yung dagat. Di ba? Sino yun? Si Noah. Si Moses. Di ba? Sabihin natin sa kanila, meron isang tao gumawa ng malaking barko. Si Noah. May isang tao na lang ipaglaban at natalo niya kaya mga kalaban. Sa, sa kanyang lakas na binigyan ng Panginoon, si, si Samson. Ipagmalaki natin. Yung mga ginagamit si David, tinalo niya si Goliath. Iba, iba, sa iba, corny na yun. Pero depende rin sa nagkukwento yun eh. Depende sa mga nagtuturo mo. Talagang gusto mo ituro na maganda eh. Ipak, ipak malaki mo. Huwag tayo magturo na parang nahihiya tayo ituro eh. Alam nyo, si David, tinalo niya si Goliath. Kung ako yung bata, alis na ako dun. Eh. Ipakita natin yung mga ginawa ng Diyos sa Old Testament, even sa New Testament. Higit sa lahat, yung ginawa ni Jesus sa Calvary. Wala nang gagaya niya. <coughs> ano yun? He died for us. He was buried. He rose again after three days. Wow. Walang leader na ganyan. Si Jesus lang. Kaya kung meron kayong dapat paniwalaan, sundin, <coughs> sambalin ang ating Panginoon na nabuhay muli after three Hebrews 13, 15 to 16. Through Him, then, let us continually offer up sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Proclaim Him through singing, testimony, sacrifice of praise. Kanino? Not to the church, not to our leaders, not to the officers, not to the members, but only to God. To God. Mamaya, abang ako, inabang ako mamaya ng hapon. Eh. At ibibigay natin yun sa Diyos. Ano mang mangyari? Blessing yon. Okay? Alam ko, parang competition, pero yun ay bilang magkakapatid sa Panginoon. Ibigay natin yung talent natin sa Panginoon. Kaya may solo, duet, quartet, ano pa, <clears throat> drama, choir. Wow. Ayun yung sacrifice of praise to God. As a member, give to the work of the Lord. Paano ko pa may bibigay yung best ko for His highest? Give. Give. Kahit sa giving, pwede ka mag ibigay mo yung best mo sa Kanya. Through Him, then let us continually offer sacrifice of praise. And yung sumunod, do not neglect to do good and to share. To give what you have. For such sacrifices, what? Pleasing to God. Lahat na nakaka-please sa Panginoon, yung po yung Ibig sabihin, best yung binigay natin. Di ba? Kung ngayon ang kaya mo ibigay at mula sa puso mo at para sa Panginoon, give. It will please our God. It will please our God. For such sacrifices says are pleasing to God. Gabi sa Timothy, share. Then sa 2 Corinthians 9.7, tingnan niyo po, each one bawat isa may karapatan. May responsibility na magbigay. Each one must give. Kahit mga bata, yes, turuan natin sila magbigay. Yung mga anak natin, kahit na sila elementary high school, turuan natin sila magbigay, turuan natin sila mag-ipon, mag-set aside for, for the work of the Lord. Mamaya, may chance for lahat, everybody's birthday. Sasarado natin yung pintuan. Walang mga kalabas hanggang di makapagbigay. Ay, hindi kaya. Huwag naman, huwag. Each one must give Turuan natin sila magbigay. As he has decided in his heart. Alam mo, pag uh, sabi ng kaibigan ko, alam mo, yung pagbibigay natin ay isang sinyalis yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Eh. Yung binibigay natin. Di Not reluctantly or under compulsion. Di mo, kahit sa pagbibigay lang, God loves one. Oh. Pag mo, nakangiti ka na. Hindi ka napipilitan. Tuwan-tuwa ka dahil sa gawain ng Panginoon. Sa SM nga, tuwan-tuwa tayo pag nagbibigay sa SM eh. Nakangiti pa tayo pag sa Jollibee, sa Inasal, tuwan-tuwa tayo, di ba? Pag namimili tayo, tuwan-tuwa tayo. Wow, sarap! Pag mga sa cellphone, tuwan-tuwa tayo pag namimigay. Talagang kahit mahal, bibigay natin eh. Pero sa gawain ng Panginoon, parang pilit na pilit tayo. Delikado po yun. We are not giving our best for His highest. Kahit sa pamimigay, pagbibigay. Ako'y natutuwa. Tinitingnan ko yung likod. Oh. Ewan ko kung saan galing yung mga pagkain niya. Yan po'y galing sa mga tao na may pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Dumating na ba yung lechon? Oo, oh, kitaan nyo? Last year, isa. Ngayon, dalawa. Baka next year, tatlo na. May mga kapatiran tayo may puso sa Panginoon. Naroon yung kailang willingness to give. Huwag kayo malungkot, sabi ng Panginoon, God loves what? A cheerful giver. Pag sa gawain ng Panginoon, masaya natin binibigay ito, God loves us. Wow! Di ba? Ito po yung magandang paalala sa mga binata. Gusto nyo mahalin kayo ng mga niligawan nyo? Bigyan nyo sila na makakaplis sa kanila. nyo, bigyan nyo. Alam nyo, may mga, yan isa sa mga technique na, ibigay mo yung nakaka-please sa kanila. Gusto niya ng chocolate, bigyan mo ng chocolate. Yung ayaw niya, wag mo ibigay. Tanongin mo kung ano yung gusto niya, kung ano nakakiliti sa kanya. Tumat tumatatawa si Kuya dito eh. Yun ang yata ginawa niya sa si Ate Esther, di ba? Si Jake din, maaaring yun ang ginawa niya kay Elaine. Di ba? Nahuli yung kiliti. Tingnan niyo, oh, pag tayo nagbigay sa Panginoon, cheerful giver. Yan ang tawag sa mga Krisyano ng cheerful giver. God loves a cheerful giver. As a member, serve the Lord. Ah, obvious naman yan eh. Hindi na mas mahirap mag-serve ang Hope Baptist Church eh. Napakadali pag nagtawag ng meeting yung, yung leader ng Deborah, atin lahat eh. Willing to serve eh. Ang layman, ganyan din po. Ang young people, pag nagtawag na, ganyan din eh. Kami soft wings. Kailangan kahit anong pigilin ko, no, talagang meron tayong isang tao mamimiss natin pag anniversary. Kasi pag ah, anniversary, talaga siya nanguna sa mga young people. Alam na natin, soft drinks yun. Siya nagbibit, naglalagay ng mga bote dito sa isang sa isa isa isang styrofoam. Diba? Alam niyo na kung sino tinutukoy. Minsan, happy yung puso natin ngayon eh. Pero dapat nakakapokus tayo sa Panginoon. Pero bilang tao, hindi natin mawawala yung mamimiss natin ang ating kapatid na si Sister Myra. Ngayon eh, ay namimiss din tayo pagkat wala ngayon ng Roque family. Ang ating kapatid pala ay inoperahan. Si Preli, buti naman successful ang operation. Naway, pag-pray natin full recovery, recovery for her. Yan po, ikwi. Kaya hindi na natin itong pag-aralan itong serving na ito. Madali na sa inyo yan. Iba nga, umati lang ng church dito, sasabihan sila ng kaibigan, pwede ka bang makatulong, makapagbigay? Nagbibigay eh. Oo, nagbibigay kahit na hindi member ng church eh. Kasi natutunan nilang mag-serve through giving. Ephesians chapter 4, 13 14, kaya natin ito ginagawa kasi to attain. And, until we all attain to the unity of the faith. Tingnan niyo po sa Hebrews 6.10. Ito po yung magandang talata. Huwag po kayong magsawang maglingkod sa Diyos. Huwag po kayong magsawang magbigay sa gawain ng Diyos. Huwag po kayong magsawa to give your best for His highest. Alam niyo bakit? For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Diba? Ang kagandahan, hindi makalimutin ng Diyos. Naalala niyo yung ginagawa niya. Kaya after that, alam ko na may mag-aasikaso na ng mga pagkain niya. Mag, yung iba, maghihintay na lang. Automatic na yan. Na may pagpatuloy natin yung ginagawa natin sa Automatic na. Alam niyo na yung position niyo, alam niyo na yung tungkulin niyo. Pagkatungkulin ng member to serve the Lord. At hindi makakalimutan ng church yan. Lastly, ito yung pinakamaganda. maganda to glorify the Lord. Lahat ng gagawin natin dito sa Kanya lahat ng kalawalan nila. Naway wala tayong marinig na nagtatampo, nasasaktan. Gawin natin lahat ito sa Kanyang kapulitan. Walang umaangal. Gawin natin ito nakangiti pagkat doon natutuwa ang Panginoon. For His glory. For His glory. Sabi dito, lahat ng gawin natin, service or speaking gifts, serving gifts, sabi yan, may be glorified through Jesus Christ, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Sa 2 Peter 3.18, pag tayo lumalago at patuloy na lumalago, patuloy na naglilingkod sa Panginoon at nakikita sa atin yung biyaya ng Diyos at ang kanyang karunungan, to Him be, be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Romans 11.36, For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. John 15:8, By this my Father is glorified. Paano? That you bear much fruit and so prove to be my disciples. Pag yung buhay natin, nagbabago, nakikita yung pagbabago at naglilingkod tayo sa Panginoon, namumunga tayo sa Panginoon, sabi diyan, my Father is what? glorify. Wow. How is my utmost for His highest? Is my utmost for His highest real? Like Peter, naway tulungan tayo ng Panginoon. At ulitin ko, yun ang sinagot ni Peter. Ah, yes, Lord, you know that I love you. Yes, Lord, you know that I love you. Lord, you know everything you know that I love you. Sabihin man natin o hindi na mahal natin ang Panginoon, alam niya ang puso. Alam niya ang puso. Pag yung puso natin tama yung motibo, isa lang ang nililiwalhati. Isa lang ang tinataas. Lahat na nakikita natin, alam natin galing sa Kanya. Sasabihin ni Jesus, My Father is what? Is glorified. Glorified. Nais kong basahin sa niyo Ephesians 3, 20-21. Dito po tayo magwawakas. Now to Him, who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. Aling karugtong, to Him, sabay-sabay po tayo, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Dakilang Ama, maraming pong salamat. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalambihan. Kung amin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.